da će njihov život na ovome svijetu biti pun problema, a pogotovo što je još teže i sa daleko sežnijim posljedicama jeste da na budućem svijetu će biti u vječnoj patnji i vječnoj kazni što je mnogo teže, mnogo opasnije i naravno za svakoga pametnoga e, upozorenje da treba da promijeni nešto u svome životu. Pokušat ćemo u E, narednom izlaganju istaći mišljenja ljudi koje susrećemo svakodnevno na ulici, sa kojima razgovaramo na sjelima, šta oni misle i kako razmišljaju, to jest šta za njih predstavlja sreću i zadovoljstvo. Ima oni koji misle da je najveća sreća u imetku. Ako imaš puno novca, ako imaš i metka, dobra, dobro imanje, dobru kuću, stan, auto, dobro, dosta novca na banci. Mnogi misle u tome je sreća i zadovoljstvo i oni koji imaju manje novca kažu kad bih imao puno para ja bih bio najsretniji misleći na taj način na one ljude koji mogu sebi priuštiti određene stvari koje on još uvijek ne može da dokuči. Međutim, Istraživanja su pokazala i razgovor sa ljudima kojima je Allah dao imetak, a koji su daleko od vjere, da je u stvari imetak za njih noćna mora, izuzetno veliko opterećenje i nešto što umjesto da unese sreću u njihov život u stvari unosi veliku tugu, zabrinutost, jer prije svega problem je kako steći imetak, kako ga što više nagomilati i mnogi rade danonoćno da bi što više sakupili od dunjaluka, nakon toga, problem je kako osigurati taj imetak da ga neko ne ukrade ili ne otuđi, pa mnogi onda ogromne novce plaćaju na osiguranje, na ugrađivanje određenih e, alarma, na e, čuvare koje angažuju da bi čuvali njihov imetak i mnogi umiru krajnje nesretni jer e, u konačnom ne nose sa sobom u kavur ništa osim svojih dijela, a i metak ostade drugima da u njemu uživa ili da, da ga koristi ili da se među nasljednicima podijeli, a čovjek koji je godinama radio, trudio se, sakupljao, brinuo se o imetku, na kraju je nesretan umro. E, jedan od jasnijih primjera jeste i glumica i izuzetno bogata žena iz Amerike koja je e, Onazis, koja je imala, neki kažu da ni sama nije znala koliko imetka, ali je e, interesantno i indikativno da je pronađena mrtva u svome stanu sama na kraju svoga života, dakle daleko od e, topline jednog lijepog doma, daleko od brige bližnjih ili bilo koga sa kime bi ona mogla da podijeli E, te posljednje ovo svjetske trenutke. E, jedan lijep primjer nam govori isto tako kako je narod ili muslimani na području Bosne i Hercegovine, Sanđaka i ovih prostora koji su za nas poznati, kako su muslimani bili sretni, zadovoljni sa e, osmijehom na licima, iako su imali malo imetka, a imali su puno djece. Očito da je zadovoljstvo bilo prisutno u njihovim srcima i da upravo <clears throat> kroz to zadovoljstvo koje su imali, Allah je dao da su onda bili i imućni ili bogati, a danas živimo u vremenu kada su kuće lijepo opremljene, kada su stanovi lijepo uređeni sa dosta namještaja, ali ljudi su poprilično nesretni, zabrinuti. E, danas svi imaju odvojeno krevet, imaju e, odvojeno sobe djeca, ali nisu tako sretni i zadovoljni kao što su nekada bili, što nam sve ukazuje na pomanjkanje vjere, pomanjkanje oslonca na Allaha Đelešanuhu, iskrenosti na tom putu što je uzrokovalo da su ljudi danas tako nesretni. Pripovijeda se da je jedan čovjek živio tako što je svakog dana odlazio u šumu, e, nasjekao naramak drva koje bi ponio na svojim leđima, prodao e, u čaršiji i za taj imeta koji je zarađivao drva kupovao je svojoj porodici osnovne potrepštine i svaki dan je sretan i zadovoljan radio svoj posao. Njegov komšija koji je bio daleko boljeg stanja imovinskog, odluči sa svojom hanumom da mu pokloni pola čupa zlatnika, kaže kad su tako e, radiše, kad su tako sretni zadovoljni i na komšiluku lijepi i fini, ja ću im pokloniti ovo u znak naše pažnje prema njima. Kako mu je komšija dao taj čup, primijetio je da već ovaj prijašnji siromašak nije tako sretan i zadovoljan. Radi još više nego što je ranije radio, ali nikako ne vidi na njegovom licu sreći i zadovoljstvo. Pa ga upita vlasnik zlatnika, kaže što si tako nesretan, promijenio si mi se nešto. A on njemu vraća čup, kaže evo tebi tvoj čup sa zlatnicima, jer si mi više donio brige kako da ga sad napunim do vrha, onako ja sam bio sretan i zadovoljan da nemam ništa eh, od imetka, nego ono što svakodnevno zarađujem što mi Allah podari. Naravno, ovim ne želimo kazati da čovjek ne treba da se trudi, da radi i da zarađuje, već želimo ukazati na to da nije sreća samo u imetku, da nije sreća samo imati novca, da nije sreća u tome da čovjek e, stekne materijalno, jer ukoliko bude se usmjerio čovjek da mu materija bude božanstvo koje će obožavati, kojem će najviše vremena posvećivati, kojem će e, svo svoje vrijeme koje ima na raspolaganju posvetiti, onda će se na kraju razočarati jer će uvidjeti da u tome nije sreća, dakle samo u tome. Naravno, e, ono što želimo istaći jeste da onaj ko poveže imeta koji mu Allah podari, jer to je dar Allahov, da onaj ko maksimalno radi, ko potrebi svoj intelekt, svoj um, da stiče imetak na halal, na dozvoljen način, i da iza toga ga dijeli na Allahovom putu, da pomaže rodbinu, da bude od koristi drugim ljudima, naravno da će takvi e, biti i tekako sretni i zadovoljni što ćemo na kraju i povezati i istaći. Ima promišljanje ljudi koji kažu da je sreća ukoliko se obrazuješ, pa postigneš zvanje, imaš titulu doktor, dr ili magistar. Ako E, stekneš poziciju u određenim institucijama, da si, na primjer, doktor u bolnici ili da si direktor u nekoj firmi, da imaš određeno zvanje ili poziciju. Jedna doktorica, a ono što vrlo često gledamo i e, na televiziji kroz sudbine raznih ljudi, jeste da su osobe koje su upravo na tako visokim položajima u biti krajnje nezadovoljne i nesretne. Jedna doktorica je kazala, evo dajem vam i svoj mantil na kojem mi mnoge žene zavide i svoje zvanje doktorice, sve vam poklanjam, samo dajte mi muža i dajte mi dijete koje će me zvati mama. Interesantno je promišljanje ove doktorice koja je napisala e, svoju e, biografiju i život gdje je ona godinama e, studirala, učila, nakon toga e, bila na specijalizacijama i dok je sve to postigla, e, prošlo je vrijeme kada bi se ona mogla udati, zasnovati svoju porodicu, imati svoje dijete. Mnoge žene su joj zavidjele, jer doktorica biti nije lahko i nije mala stvar, ali doktorica koja propusti sve ono o čemu smo sada spomenuli, da je oformi svoju porodicu, da ima svoju djecu i muža svoga i da tu dokaže i pokaže da može biti uspješna sve to organizovati, evo vidite kako je na kraju doktorica kazala, dajem vam sve ono na čemu mi zavidite, samo dajte mi e, muža i dijete koje će me toplim riječima zvati mama. Mediji i tekako danas e, zloupotrebljavaju poziciju svoju, pa onda e, sa puno blještavila predstavljaju određene pjevače, glumce, sportiste i mnogi onda uzmu sebi za idola bilo da je